بسم alhamdulillahi rabbil الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Draga braćo muslimani, mjesec Ramazan samo što nije prošao. Mjesec koji je svjedok za dijela koja smo u njemu ostavili. On će biti svjedok za nas ili protiv nas. Onaj koji je ostavio dobra djela, koji je činio dobra djela u ovom mjesecu, neka se zahvali Allahu na tome i neka se raduje velikoj nagradi, jer doista Allah neće upropastiti djela onih koji dobro postupaju. A onaj koji je ostavio loša djela, koji je činio loša djela u ovom mjesecu, blagoslovljenom mjesecu Ramazanu, neka se pokaje iskreno svome gospodaru, jer Allah prima pokajanje onoga komu se pokaje. Uzvišeni Allah propisao vam je na kraju ovog mjeseca, draga braćo muslimani, ibadete koji vam povećavaju njegovu subhanahu wa ta'ala blizinu, jačaju vjerovanje u njega i sveske dobrih dijela, vaše sveske dobrih dijela čine obimnim, propisao vam je uzvišeni Allah sadekatul fitr, o kojem smo govorili. Propisao vam je donošenje tekbira kada ispunite određeni broj dana sa zalaskom sunca u noći u oči Bajrama pa sve do Bajram namaza. Kaže uzvišeni Allah وَلِ تُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِ تُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ I da određeni broj dana ispunite i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put i da zahvalni budete. Način donošenja tekbira podrazumijeva izgovaranje Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allahu wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd, što u prijevodu znači Allah je najveći, Allah je najveći, nema istinskog Boga dostojnog obožavanja osim njega, Allah je najveći, Allah je najveći i njemu pripada sva hvala. Sunnet je da muškarci podižu glasove prilikom donošenja tekibira u džamijama, na pijacama, u kućama, javno veličajući i slaveći Allaha subhanahu wa ta'ala i javno ispoljavajući pokornost i zahvalnost Allahu subhanahu wa ta'ala dočim žene će donositi tekbire u sebi prigušenim glasom zato što je njima naređeno da skrivaju i spuštaju svoje glasove. Zar može biti ljepše stanje od stanja ljudi koji veličaju i slave Allaha donoseći tekbire na svakom mjestu? Nakon završetka mjeseca posta ispunjavaju se prostranstva tekbirima, zahvalom, riječima la ilaha illallah, žudeći, za Allahovom milošću i strahujući od njegove kazne. Uzvišeni Allah propisao je svojim robovima i obavljanje Bajram namaza na dan Bajrama, kako bi time upotpunili veličanje i spominjanje Allaha Azza wa Jal. Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam naredio je Bajram namaz čitavom ummetu, muškarcima i ženama, a njegove naredbe obaveza je izvršavati radi riječi uzvišenog Allaha Ja juhel ladina amenu, atiju Allaha wa atiju Rasula, wa la tubtilu a'malakum. O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i ne ništite svoja djela. Allahov poslanik alihi salatu wasalam naredio je čak ženama da prisustvuju Bajram namazu, iako je ženama općenito bolje klanjati u kućama sve namaze, izuzev Bajram namaza, što je dokaz pritvrđenosti Bajram namaza. Kaže Umu Atija radi Allahu anha, Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam naredio nam je ženama, nama ženama da prisustvujemo ramazanskom i kurbanskom bajram namazu. Ova naredba odnosila se na sve žene i one koje su pred punoljetnost i one koje su dobile menstruaciju, ali i na žene djevice. Što se tiče onih koji su bile u menstruaciji, one će se udaljavati od namaza, ali će prisustvovati hutbi i dovi. Rekla sam, Allaho poslaniće, neke od nas ne imaju džilbaba, a on bi govorio, neka je ogrne njena sestra svojim džilbabom, a džilbab je ženska odjeća slična ogrtaču. Sunnet je prije odlaska na ramazanski bajram namaz pojesti neparan broj datula, bilo tri, pet ili više od toga, ali da prekine sa neparnim brojem. Radi riječi Enesa ibn Malika radijallahu an, Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam ne bi izašao na bajram namaz prije nego što pojede nekoliko datula neparnog broja. Na namaz će ići pješke, bez prevoznog sredstva, izuzev onoga ko ima opravdanje, kao što je bolest ili starost, radi riječi Ali ibn Abi Taliba radijallahu anhu, od sunneta je pješke ići na Bajram namaz. Muškarcu je pohvalno da se uljepša i obuče najljepšu odjeću radi predaje koja se od Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma navodi u Buharijinom sahihu. Omer radijallahu an uzeo je na pijaci ogrtač od svile, pa došao sa njim kod Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i rekao, o Allahov poslaniće, kupi ovaj ogrtač kako bi se ukrasio njime za Bajram i delegacije. Na to mu je Allaho poslanika alihi salatu islam rekao to je odjeća onih koji neće imati nagradu na ahiretu. Poslanik je ovo rekao zato što je ogrtač bio od svile, a muškarcima nije dozvoljeno da oblače svilu i nose zlato zato što su zabranjeni muškarcima iz umeta Muhammeda alihi salatu wasalam. Što se tiče žene, na Bajram će ići, ali nenamirisana, niti otkrivena i razgolićena, zato što joj je prilikom izlaska naređeno pokrivanje, a zabranjeno otkrivanje, razgolićavanje, pokazivanje ukrasa i upotreba mirisa. Namaz je potrebno obaviti sa skrušenošću i prisustvom srca, i što više spominjati Allaha subhanahu wa ta'ala, dozivati ga, nadajući se njegovoj milosti i strahujući od njegove kazne. Neophodno je prilikom sakupljanja ljudi na Bajram namazu prisjetiti se sakupljanja ljudi pred uzvišenim Allahom na sudnjem danu. Neka se, gledajući u prednost ljudi jedni na drugima, svako prisjeti velike prednosti na ahiretu, kaže uzvišeni Allah – انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا gledaj kako jednima dajemo prednost na drugima a na onom svijetu ahiretu razlika u stepenima i prednostima bit će doista veća. Neka se svako raduje Allahove blagodati kojom ga je počastio, blagodati da je dočekao Ramazan i radio u njemu dobra djela, kao što je namaz, post, učenje Kur'ana, udjeljivanje sadake i druga dijela pokornosti. To je bolje od čitavog dunjaluka i svega što se nalazi na njemu. Rakao je uzvišeni Allah, Kul bi fadlillahi, obi rahmetihi, fa bi dalike fel jefrahu, huwa hayru mimma yajma'un reci neka se zato Allahoj blagodati i milosti raduju to je bolje od onoga što oni gomilaju post i obavljanje noćnog namaza u Ramazanu predstavlja uzrok opraštanja grijeha. Vjernik se raduje kada okonča post i klanja noćni namaz kako bi se time očistio od grijeha, a onaj slabog vjerovanja raduje se kako bi se riješio posta koji mu je pravio poteškoću i stezao prsa, činio mu ih tjeskobnim razlika između ove dvije radosti ogromna je. Draga moja braćo muslimani, iako je mjesec Ramazan prošao, doista dijela vjernika ne prestaju sve do smrti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ I sve dok si živ, gospodara svoga obožavaj. Allahov poslanik alihi salatu wasalam kaže kada umre rob, kada umre čovjek, prekidaju mu se njegova dijela. Tako da za prekidanje dijela nije odredio ništa drugo osim smrt. Ako je završen post, draga braćo muslimani, ako je završen post u mjesecu Ramazanu, doista vjernik time ne prekida sa postom, jer je post neprestano propisan, preporučen tokom cijele godine. Allahu neka je hvala na tome. Prenosi se u muslimovom sahihu od Ebu Ejuba Lensarija radijallahu anhu, da je vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam rekao ko isposti mjesec Ramazan, a zatim ga poprati postom šest dana u mjesecu Šauvalu kao da je postio cijelu godinu. A za post tri dana u svakom mjesecu Allahu poslanik alejhi salatu wasalam kaže ko bude postio tri dana u svakom mjesecu i Ramazan do Ramazana kao da je neprekidno postio. Ebu Hureyre radijallahu an kaže oporučio mi je moj miljenik sallallahu alihi wasallame tri stvari pa je spomenuo i post tri dana u svakom mjesecu. Ovaj post po nekim islamskim učenjacima prioritetnije je prakticirati u takozvanim bijelim danima, a to su 13., 14. i 15. dan u lunarnom mjesecu. Radi predaje od Ebu Zara radijallahu an, u kojoj se navodi da je vjerovjesnik alihi salatu wasalam rekao o Ebu Zer, ako budeš postio tri dana u mjesecu, posti ih 13. 14. i 15. dan. Bilježi ima muslim u svome sahihu da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam upitan o postu dana Arefata, pa je rekao post na dan Arefata briše grijehe za prethodnu i tekuću godinu. Upitan je o postu Ašure, pa je rekao post na dan Ašure briše grijehe za prethodnu godinu. Upitan je o postu ponedjeljkom, pa je rekao to je dan u kojem sam rođen i dan u kojem sam primio objavu. Također, bilježi ima muslim od Ebu Hureyre radijallahu an, da je Allaho poslanik alihi salatu wasalam upitan koji je post najvrijedniji nakon Ramazana, pa je rekao, najbolji post nakon posta mjeseca Ramazana jeste post u Allahovom mjesecu Muharramu. Bilježe Buharija i Muslim od Aisha radijallahu anha da je rekla nisam vidjela da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam ispostio cijeli mjesec mimo Ramazana, niti sam ga vidjela da više posti od posta u mjesecu Šabanu. U drugoj predaji stoji postio ga je cijelog izuzev vrlo malo. Također od Ajše radijallahu ta'lanha prenosi se da je rekla Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam imao je običaj postiti ponedjeljkom i četvrtkom. Od Ebu Hureyre radijallahu anh prenosi se da je vjerovjesnik alihi salatu wasallam rekao Dijela se predočavaju Allahu ponedjeljkom i četvrtkom, pa ja volim da se moja dijela predoče dok postim. Iako je ramazanski noćni namaz završen, on i dalje ostaje propisan. Allahu neka je hvala. On i dalje ostaje propisan svake noći tokom godine, potvrđen dijelom i riječima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Tako bilježi imam Bukharija od Mugire ibn Šubeta radijallahu anda je rekao Doista je Allahov poslanik alihi salatu wasalam stajao na namazu toliko dugo da su mu noge oticale, pa kada bi mu to bilo rečeno, odgovorio bi, zar da ne budem zahvalni rob. Od Abdullaha ibn Salama, radi Allahu an, prenosi se da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao, o ljudi, širite selam, hranite druge, održavajte rodbinske veze i klanjajte noću dok drugi spavaju, ući ćete mirno u džennet. Bilježe Buharija i Muslim, Od Ebu Hureyre radijallahu an, da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao Naš uzvišeni gospodar spušta se svake noći na zemaljsko nebo, kada ostane zadnja trećina noći i govori kome doziva pa da mu se odazovem, ko od mene traži pa da mu udovoljim, ko od mene traži oprosta pa da mu i oprostim. 12 je rekata pritvrđenog sunneta sa dnevnim namazima, četiri rekata prije podne i dva nakon podne, dva rekata nakon akšama, dva rekata nakon jacije i dva rekata prije sabaskog farda. Od umu Habibe, radi Allahu anha, prenosi se da je rekla Čula sam Allahog poslanika sallallahu alihi wasallame kako kaže Nema ni jednog muslimana, a da Allahu klanja dobrovoljno u toku dana 12 rekata mimo obaveznih namaza a da mu Allah neće izgraditi kuću u džennetu. U drugoj predaj stoji, ko bude klanjao 12 rekata u toku dana i noći, bit mu radi njih izgrađena kuća u džennetu. Uzvišeni Allah naredio je, a poslanik sallallahu alihi wasallam podstaknuo na propisani zikr nakon pet dnevnih namaza. Kaže uzvišeni Allah, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعْلَى جُنُوبِكُمْ A kada namaz završite, Allaha spominjite i stojeći, i sjedeći, i ležeći. Allahu poslanik alihi salatu wasalam nakon predavanja salama izgovarao bi Estagfirullah, Estagfirullah, Estagfirullah tri puta. tražim oprosta od Allaha. Zatim bi rekao Allahumme ente salam wa minke salam te barakte jadel djelali velikram. O Allahu, ti si mir i ti ga daješ, blagodaran si ti, o posjedovatelju veličine i plemenitosti. Allahu poslanik alihi salatu wasalam također je rekao ko nakon svakog namaza izgovori subhanallah 33 puta, Alhamdulillah 33 puta i Allahu Akbar 33 puta, to je 99 puta, a zatim stotinu upotpuni sa riječima La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa hu ala kulli shayin qadir, bit će mu oprošteni grijesi, pa makar ih bilo koliko morske pjene. Draga moja braćo muslimani, trudimo se u činjenju pokornosti i dobročinstva. Klonimo se griješenja i nepokornosti kako bismo ostvarili prelijep život na Dunjaluku i veliku nagradu nakon smrti. Uzvišeni Allah kaže Men amile salihan min zekarin au untha wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. Allahu gospodaru naš, učvrsti nas u vjerovanju i činjenju dobrih dijela, proživi nas lijepim životom i spoji nas sa onima koji su nas pretekli u dobročinstvu, neka je neizmjerna hvala Allahu, gospodaru naš, gospodaru svih svjetova i neka je tvoj salavat i selam na našeg vjerovjesnika i miljenika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe.